Millennium. A primícia, a Millennium Cosmic Club. La cançó i l'artista de l'estiu 2010. 2010. Estèdio Lopa i Eduard Malla i Vica Gibolina en directe. Una actuació i sessió de primer ordre internacional que només Millennium et podia portar. A més, festival a la sala Macro i a les carpes Estiu Millennium. Compra la teva entrada i reserva el teu bus a www.cosmicclubmillennium.com Millennium and Cosmic Club y infusibles. Millennium.